Сура Аль-Фатх. Победа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Инна фатахна лака фатхам мубина. Воистину, мы даровали тебе явную победу, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем. И чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما Он тот, кто не спаслал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах знающий, мудрый. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما и чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них гиенну. Как же скверно это место прибытия. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах могущественный, мудрый. Инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва надзира. Воистину, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали и уважали Его, прославляли Его утром и перед закатом. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما Воистину, Те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе, а кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому он дарует великую награду. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Бедуины, оставшиеся позади, скажут тебе, наши имущества и наши семьи отвлекли нас или помешали нам. Попроси же для нас прощения. Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах. Скажи, кто властен помочь вам чем-нибудь перед Аллахом, если он захочет навредить вам или захочет принести вам пользу? О нет, Аллах ведает о том, что вы совершаете. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ۖ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Но вы предположили, что посланник и верующие никогда не вернутся к своим семьям. Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы сделали дурные предположения. Вы были пропащими людьми. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا Если кто не уверует в Аллаха и его посланника, то ведь мы приготовили неверующим пламя. ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Аллаху принадлежит власть над небесами и землей.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 Они хотят изменить слово Аллаха. Скажи «Вы не последуете за нами», так сказал Аллах прежде. Тогда они скажут «Нет, вы завидуете нам». Но они мало что смыслят. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا اليما Скажи бедуинам, оставшимся позади, вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные страдания. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху и его посланнику, того он ведет в райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того он подвергнет мучительным страданиям. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худдайбии. Он знал, что у них в сердцах, и не спаслал им покой и вознаградил их близкой победой. И многочисленными трофеями, которые они возьмут — Аллах могущественный, мудрый. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا Будут и другие трофеи и города, которыми вы еще не овладели. Аллах уже окружил их, ведь Аллах способен на всякую вещь. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся вспять и затем не найдут ни покровителя, ни помощника. Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Он тот, кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما Они те, которые не уверовали, не впустили вас в заповедную мечеть и задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если бы в Мекке не было верующих мужчин и верующих женщин, которых вы не знали и могли затоптать по незнанию так, что они поставили бы вас в затруднительное положение, или вы бы оказались опозоренными перед ними – или вы совершили бы грех перед ними, то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку. Но Он не сделал этого, чтобы ввести в свою милость тех, кого пожелает. Но если бы они отделились друг от друга, то мы подвергли бы неверующих из них мучительным страданиям. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость, заносчивость времен невежества, а Аллах не спаслал своему посланнику и верующим покой и возложил на них – или сделал неразлучным с ними слово богобоязненности, свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха. Они заслуживали его более других и были достойны его. Аллах знает обо всякой вещи. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Воистину Аллах показал своему посланнику правдивый сон, или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел его посланник. Вы непременно войдете в заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями.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 Те, которые вместе с ним суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым, и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду.